Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 20, 514 Naluklok bilang panglimamput dalawang Santo Papa si Pope Ormidas. Sa kanyang pamumuno, naitatag ni Saint Benedict ang Benedictine Order na labis niyang sinuportahan marindi niyang isinulong na hindi dapat pinagkakalooban ng labis na pribileyo ang bishoprics o ang pamunuan ng mga obispo. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.